Stick kom aldrig hit igen Och mer, och mer, och mer, och mer Stick kom aldrig hit igen Och mer Hör du med? Stick kom aldrig hit igen Och mer, och mer, och mer, och mer Stick kom aldrig hit igen Och mer den snubben försökte att pola med två Inte diggar jag snubbar som behandlar en så Det är ju måste man vara hård. Okej, okay, stick iväg, kom aldrig hit igen. No mer, no mer, no mer, no mer. Stick iväg, kom aldrig hit igen. No mer. Hör du mig? Stick iväg, kom aldrig hit igen. No mer, no mer, no mer, no mer. Stick iväg, kom aldrig hit igen. No mer. Oh, kommer han och säger don't you treat me this way for I'll be back on my feet someday. Okay du kommer ska du ha en miljon med stålar annars får du vara Och så ta din Cadillac och fyll bensin i första mack Okej, okay, stick i väg, kom aldrig hit igen och mer, och mer, och mer, och mer Stick i väg, kom aldrig hit igen och mer Hör du mig? Stick i väg, kom aldrig hit igen aldrig hit igen om Kom aldrig hit igen Kom aldrig hit igen